Znači većina ljudi nema motivaciju moliti, jer u biti ne zna šta je molitva. Znači ova današnja tema je u biti uvod u molitvu i bit će znači, podnaslovi svake teme. Ok, znači pitanje glasi šta je u biti molitva. I svi mi u biti znamo i naučavali su nas da je u biti molitva razgovor sa Bogom. I kad pitamo znači kršćanina jel nam možeš reći u biti šta je molitva, čovjek u biti uvijek kaže da je molitva razgovor sa Bogom. Ali molitva nije razgovor sa Bogom. Znači, nema veze što mi pričamo sa Bogom u molitvi, ali molitva nije doslovno razgovor sa Bogom. Kako je u biti uopće došlo, u biti da je neko nazvao molitvu razgovor sa Bogom, stvar je ta u biti da Onaj koji se bavio teologijom najvjerojatnije nije znao objasniti točno šta je molitva, pa je shvatio u biti da čovjek u molitvi priča sa Bogom i onda je u biti rekao da je molitva razgovor sa Bogom. Ali molitva nije razgovor sa Bogom. Znači, u Bibliji ne postoji pisane definicije šta je molitva. Znači, ne postoji definicija da piše molitva je razgovor sa Bogom. Znači, Postoji pisana definicija šta je vjera. Piše vjera je jamstvo, ono čemu se nadamo, To je definicija. Ali ne postoji definicije za molitvu. Ne postoji pisane definicije za molitvu. Znači, molitva nije razgovor sa Bogom. Kad je Adam bio u vrtu i razgovarao sa Bogom, kaže riječ da se Adam šeto po vrtu i da se Bog šeto po vrtu i kaže da su pričali ali nigdje ne piše da se Adam molio Bogu. Jer da je molitva razgovor sa Bogom, onda bi u poslanku pisalo da se Adam molio Bogu. Ali Adam se nije molio Bogu. Ako ja pričam sa vama i mi imamo razgovor, to ne znači da se ja vama molim. Znači, molitva nije razgovor. Iako se može protumačiti tako, ali doslovno nije. Ok, Zašto je Bog stvorio čovjeka? Znači pitanje. Bog nije stvorio čovjeka da mu se čovjek moli i da čovjek posti. I to u postanku ne piše. Znači, Bog nije stvorio čovjeka da bi mu se čovjek molio. Onaj koji misli da je Bog stvorio čovjeka da mu se čovjek moli, to je religiozni način razmišljanja i u biti taj čovjek ne poznaje Boga kako spada. Jer Bog nije stvorio čovjeka da bi mu se čovjek molio i da bi čovjek postio. Znači te dvije stvari, te dvije stvari dolaze nakon čovjekovog pada. Ok, znači zašto je Bog stvorio čovjeka? Znači postoje dvije stvari i dva zadatka zašto je Bog stvorio čovjeka. Znači prvi razlog i prvi zadatak, znači čitamo u postanku 1, 27, 28. Znači kaže ovako, na svoju sliku stvori Bog čovjeka na sliku Božju, on ga stvori. Muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im, plodite se, množite i napunite zemlju i sebi je podložite. Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji. Ova hebrijska riječ podložite znači doslovno podložiti, upotrijebiti silu držati ispod sebe. Kad je Bog rekao da je stvorio čovjeka, rekao mu je da mu je predo cijelu zemlju i rekao je doslovno podloži sebi cijelu zemlju. Kad čitamo psalam 8, 3 do 9, riječ kaže ovako. Gledam ti nebesa, dijelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti. Pa šta je čovjek da ga se spominješ, sin čovječi, te ga pohodiš. Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem ti njega okruni. Vlast mu dade nad dijelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži. Ovce i svakolika goveda i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. Jahve, Bože naš, divno je ime Tvoje po svojoj zemlji. Kad je Bog stvorio čovjeka, dao mu je tri područja nad kojima on može vladati. I ta tri područja vidimo u postanku 1.27 do 28. Kaže ovako, vladajte ribama u moru, vladajte pticama u zraku i vladajte svim živim stvorovima što hodaju po zemlji. To su tri područja i na neki način ta tri područja možemo podijeliti na tri kraljestva, nekima je to čudno, ali praktički kaže se da je lav kralj životinja. Ali lav je u biti kralj samo na kopnu. Kaže se da je orao kralj svih ptica. Znači da je orao kralj u zraku. I kaže se, ako su ovo dvoje prvi kraljevi u tome, najjača riba u moru po nekim stvarima je morski pas. I onda bi se doslovno moglo reći znači, da je morski pas kralj riba u moru. Ono što je Bog napravio i što je rekao čovjeku, on je njemu rekao doslovno sva ova tri područja ili sva ova takozvana tri životinska kraljestva sebi podloži i vladaj nad svim tim stvarima što sam ja tebi predao. Znači, prvi razlog i prvi zadatak zašto je Bog stvorio čovjeka je da vlada. I to točno vidimo u postanku gdje kaže na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko, i onda kaže napunite zemlju i sebi podložite cijelu zemlju. Drugi razlog zašto je Bog stvorio čovjeka je postanak 2, 7 do 8. Kaže ovako, Jahve Bog napravi čovjek od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. Jahve Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i u njega smjesti čovjeka kojeg je napravio. U postanku 2.15 kaže dalje ovako. Jahve Bog uzme čovjeka i postavi ga u Edenski vrt da ga obrađuje i čuva zašto je Bog stvorio čovjeka i koji zadatak mu je dao. Znači, prva stvar je bila da vlada napuni cijelu zemlju i da podloži cijelu zemlju sebi, a druga stvar, ova hebrejska riječ gdje kaže da je Adam ili čovjek, Adam znači čovjek, da je čovjek trebao obrađivati i čuvat edenski vrt. Hebrijska riječ za čuvat je riječ štitit i stražariti. U onim temama o drevnom svijetu smo prošli da nije postojala opasnost, Adam ne bi trebao čuvati edinski vrt. Ali postojala je opasnost u biti i Adam je trebao obrađivati taj vrt i trebao je čuvati i štititi taj vrt od opasnosti. Opasnost je bila ta, ono što smo prošli u postanku u prvoj glavi, gdje kaže da se tama prostirala nad bezdanom. Što govori da je bezdan, onaj koji se spominje tamo u otkrivenju, kasnije kaže da je anđeo sišao i zaključio taj bezdan, što govori da je bezdan u postanku bio otključan i govori razlog zašto je u biti Lucifer mogao doći u Edenski vrt i mogao zaposjeti zmiju. Znači čovjek nije stvoren da bi molio i da bi postio. Čovjek je stvoren da bi vlado, radio i čuvo ono što mu je Bog povjerio. Kad je Adam i Eva, kad su bili u vrtu, riječ kaže da je Sotona zaposio zmiju i da je kroz zmiju počeo nagovarati Evu i da je Adam gledao sve te stvari. Šta je Adam trebao napraviti u tom slučaju? riječ kaže da je zmija počela kršiti Božju riječ. Što znači, ako je Bog stvorio čovjeka i predomu da vlada nad kopnenim kraljestvom, zmija je dio kopnenog kraljestva, što znači da je Adam i tekako trebao vladat nad tom zmijom, ali Adam nije vladao, nego je Adam doslovno poslušao zmiju zajedno sa Evom i oba dvoje su izgubili ono što im je Bog povjerio. Šta se dogodilo u trenutku kad su oni prekršili Božju riječ? Znači, ako je Adam primio kraljestvo i da vlada na svim onim tri područjima, riječ kaže da je Adam to izgubio. Riječ kaže da je smrt ušla u kozmos i preuzela sve. Ona stvar koja se dogodila, a dogodila se ta, da je na zemlju nastupilo još jedno kraljestvo. To drugo kraljestvo se zove kraljestvo tame ili kraljestvo palih anđela. Znači, čovjek je praktički izgubio vladavinu koju je imao i u biti, znači bio je istjeran van iz vrta. Ima jedna zanimljiva stvar, a ta stvar da odma u postanku 4, 3 do 4, počinju se spominjati žrtve. I mi znamo da Bog nije stvorio čovjeka da bi mu se, da bi mu se trebao moliti i da bi mu trebao prinositi žrtve, nego je da je Adam u biti pričao sa Bogom u vrtu i šeto se sa Bogom u vrtu, ali da mu se nije molio. Ali nakon pada čovjeka vidimo jednu zanimljivu stvar i to piše znači, u postanku 4.3 do 4. Kaže ovako, jednoga dana Kain prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova, a prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izboru pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina i njegovu žrtvu pogleda ne svrati. Ok, znači ovo je prvi put da su potomci čovjeka počeli prinositi Bogu žrtvu. I zanimljiva stvar je ova da Kain je u biti prinio žrtvu, znači od zemaljskih plodova, a riječ jasno kaže da je Bog prokuno zemlju. Što znači da je Kain Bogu prinio proklete plodove. Ili je Bog prokuno zemlju, a Kain je u biti od proklete zemlje prinio Bogu žrtvu. Abel je u biti, kaže riječ, dao najbolje od svoje stoke i najbolje dijelove onoga što je imao. Sad puno ljudi kaže to što smo mi sad rekli, ali ne obraća pozornost na to da Kain u biti ne samo što nije prinio dobru stvar, nego Kain riječ kaže da je prinio samo zemaljske plodove. Što znači da Kain najvjerojatnije nije ni prinio najbolje od zemaljskih plodova, nego je prinio tek tako neke stvari. Ali Abel Abel je imao skroz drugačiji način razmišljanja i Abel je prinio najbolje od onoga što je imao. Pitanje glasi, zašto su Abel i Kain uopće išli prinositi Bogu žrtve? Hebrejska riječ za žrtvu u biti znači dar ili poklon. I sad, pitanje glasi zašto su njih dvoje uopće išli prinositi znači Bogu poklone. Znači, kad čitamo postanak 33, 8 do 11, ovdje riječ govori o Jakovu koji je prevario Ezava za, za prvorodstvo i znamo priču o ta dva brata i priča kasnije kad je došla do kraja znači, svoje radnje, priča ide ovako. Ezav upita, šta kaniš sa svom ovom povorkom šta sam je sreo? Odgovori, naći naklonost u svoga gospodara – Ezav odgovori, ja imam dosta, brate moj, neka ostane tebi što je tvoje. A Jakov reče, nemoj tako, ako sam našao naklonost u tvojim očima, primi dar iz moje ruke, jer meni je što si me ljubazno primio kao da gledam lice Božje. Zato prihvati dar što sam ti ga donio. Bog mi je bio sklon te imam svega. Kako ga je uporno nagovarao, Ezav prihvati dar. Ova hebrejska riječ naklonitost kad kaže kad je Ezav u biti sreo svoga brata, pitao ga je šta kaniš sa cijelom ovom svojom povorkom koja ide s tobom. Ali to je praktički sve bio dar. I Jakov je njemu odgovorio ovako. Znači, hebrejska riječ za naklonitost je u biti riječ milost. Riječ suosjećanje i šarm. Mi puno puta mislimo da je milost ona gruba milost, kako mi mislimo, neko nam je iskazao milost, pa nam se smilovo, pa mi ništa ne valjamo. Ali milost u biti nosi u sebi suosjećanje i nosi riječ šarm. Kad je Jakov rekao svome bratu šta kani, on je njemu rekao ovak, ja želim naći suosjećanje u svoga gospodara. Znači, želim naći milost u tvojim očima da, da se tvoje lice, tvoji osjećaj, da ti iskažeš šarm prema meni, da mi se smiluješ za sve stvari koje sam ja tebi učinio. Znači, hebrijska riječ dar je ovdje ista riječ za žrtvu. Znači, ista riječ za žrtvu. Ono što su, znači, Abel i Kain išli napraviti, oni su doslovno išli pokloniti Bogu dar, ne bi li se Bog smilovo za ono što su učinili znači, njihov mama i tata. Znači, ista stvar je sa bračnim partnerima ili u biti sa bilo kakvom, kada muž dođe doma i donese dar ženi, žena prva stvar koja pita pita šta si napravio. Znači, prva stvar, znači žena odmah reagira šta si napravio i u čemu si sagriješio. Znači, ima nešto vrlo, vrlo zanimljivo znači, u daru. I dar je u biti ispada vrlo, vrlo znači, moćna stvar. Kad čitamo izreke 17.8, riječ kaže ovako. Dar je čaroban kamen u očima onoga koji ga daje. Kamo god se okrene, on uspjeva. Ova Riječ čaroban nije doslovno čaroban, ta hebrejska riječ znači dragocjen i isto nosi u sebi milost, suosjećanje i ostale stvari. Kaže, dar je dragocjeni kamen u, onim, u očima u onoga koji ga daje. Što znači da dar ima sposobnost da izazove suosjećanje u drugom čovjeku, da izazove milost i da čovjek iskaže u biti šarm prema nekome i da mu se smiluje. Znači, kad čitamo Malahiju 1, šest do 9, riječ kaže ovako. Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Jahve nad vojskama vama, svećenici koji moje ime prezirete. A vi još pitate čime smo mi prezreli ime tvoje. I Bog odgovara ovako. Oskvrnjen kruh na mome prinosite žetveniku i još pitate čime te oskvrni smo. Time što kažete stol je jahvina stvar nevažna, a kad za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? A kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti. Sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. Kad Bog kaže, kad Bog kaže oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku, ova riječ oskvrnjen u hebrejskom znači zaražen ili zagađeni kruh. I kad Bog kaže oskvrnjeni kruh, on je, on je doslovno rekao, kaže vi meni prinosite zaražen i zagađen kruh od prokledstva i to vi meni prinosite i još mislite da ću vas ja primiti. Kad smo prošli da zlo u hebrejskom znači disfunkcionalno, Bog je na ovom mjestu rekao, kaže, a kad za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? Ili zar to nije disfunkcionalno? I onda Bog je doslovno rekao, ja sam svet, ja sam savršen, kaže, a vi meni prinosite zaražene, zagađene stvari i disfunkcionalne darove i vi mislite da ću vas ja primiti. I kasnije kaže, sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. Što znači da je Bog u biti očekivo savršene darove ono što mi njemu trebamo dati. Kad su Adam i Eva pali i njihova, i njihova djeca kad su počeli prinositi darove, ne bili umilostivili Bože lice, da Bog iskaže suosjećanje na pad koji je čovjek napravio, praktički čovjek nije ništa imao za prinest. Jedina stvar koju je čovjek mogao prinesti je u biti da da nešto najbolje što ima. Kad su Izraelci išli graditi Bogu hram i Bog je njima rekao kakav hram da vi meni sagradite kad je sve moje. Sve je moje, od čega vi uopće da meni sagradite hram. Ista stvar je ovdje. Šta Bogu dat? Ako Bog posjeduje sve i sve je njegovo, jedino što mi njemu možemo dat je u biti da mu damo najbolje ono što mi imamo. Kad čitamo Levitski zakonik 2 od 1 do 5, riječ kaže ovako. Kad ko želi prinijeti Jahvi žrtvu prinosnicu, neka njegov dar – bude od najboljeg brašna. Znači, kad se vratimo nazad, ovdje riječ točno kaže da je žrtva u biti dar. Znači, ponovit ćemo iz početka. Kad tko želi prinjeti Jahvi žrtvu prinosnicu, žrtvu, neka njegov dar bude najbolji od najboljeg brašna. I svi ovi stihovi dalje kaže ovako. Zatim neka zagrabi šaku od toga brašna i ulja i sav tamjan, pa neka svećenik na žrtveniku to sažeže u kad na spomen žrtvu. To je žrtva, to je žrtva paljena Jahvi na ugodan miris. I kasnije isto kaže, kad, dono, kad donosiš, donesi od najboljeg brašna, donesi od najboljeg ovog. Ono što je Bog tražio, Bog je tražio doslovno da mu se prinese dar, ono što najbolje je čovjek imao i to bi praktički znači, bilo na ugodan miris Bogu. Sve što je bilo u biti zagađeno i zaraženo od prokledstva i disfunkcionalno, to nije imalo nikakav mio miris u Božjim nosnicama, Božjem nosu, nego je praktički to izazivalo smrad pred Božjim licem i Bog nikad ne bi pogledao na to. Znači, ova tema koju smo započeli, tema je molitva i u biti ovo je uvod u biti bio da shvatite da čovjek nije stvoren da bi molio i postio, ali nakon pada što je čovjek pao, čovjek je počeo prinositi darove ne bi li okrenuo Bože lice sebi. Znači, molitva je puno dublje nego što čovjek misli, jer molitva u biti u drevnom Hebrejskom nosi u sebi znači, sliku usta i sliku pastirskog štapa što znači predstavlja govoriti u autoritetu. I u biti molitva je na neki način zastupanje u nekakvom pravnom smislu i ima puno dublju stvar. To ćemo proći znači, u, u temama dalje koje znači, dolaze. Ali da shvatite jednu stvar, da molitva ima korijen u pravednosti i Bog kaže u starom savezu, on kaže, mi znamo da Bog ne uslišava grešnike, nego Bog uslišava pravednike. I doslovno ljudi u starom savezu su imali veliki problem da okrenu Bože lice prema sebi i morali su prinositi žrtve. Ali mi koji smo u novom savezu, riječ kaže da smo mi opravdani krvlju njegovog sina i da smo postali pravednici jer je to dar. I praktički mi imamo temelj u tome da naša molitva ima u biti okrenuto lice znači Božje prema nama i da nas Bog sluša. Sve te stvari ćemo znači, proći u serijama znači, koje dolaze. Ali da shvaćate u biti da molitva nije razgovor sa Bogom, jer razgovor i hodanje sa Bogom je jedna stvar. Ali molitva je došla i post je došao nakon pada čovjeka i molitva se praktički bazira na nekakvom pravu di čovjek ima nekako pravo da traži neke stvari od Boga. Nastavljamo biti na, na, na temu, znači molitva i ovo je podnaslov znači, za ovu temu, znači podnaslov se zove u biti znači, dar pravednosti. I znači u prošloj temi smo bili govorili znači da molitva u biti nije razgovor sa Bogom, i mi možemo reći da to je razgovor sa Bogom, ali to doslovno nije samo razgovor sa Bogom. Sada, mi u kršćanstvu smo navikli govoriti kako je to razgovor sa Bogom, ali u biti znači to je nešto puno, puno dublje. Jedna, jedna od temeljnih stvari za molitvu je pravednost. I znači molitva ima korijen znači u pravednosti. I u prošloj temi smo govorili u biti da kad su Adam i Eva pali, da na, u jednom trenutku njihovi sinovi su počeli prinositi žrtve, je tako? Ta žrtva je u biti bio dar, znači Bogu. I znači rekli smo da Bog nije stvorio čovjeka, da mu se čovjek moli i da čovjek posti. Ja osobno smatram da to treba naglašavati ljudima, a pogotovo mladim ljudima. Zato što mladi ljudi uglavnom bježe od molitve zato što oni ne znaju šta je molitva. I ono što smo ja i Džani danas pričali, uglavnom na molitvenim sastancima su stariji ljudi. Sad zašto su stariji ljudi? Zato što stariji ljudi uglavnom imaju više vremena, a mladi ljudi uglavnom zuje svuda i nema ih, a i mladi ljudi su odbijeni sa tim stavom jer ne znaju biti šta je molitva. I ja smatram znači, da ljudima u startu sa Bogom treba objasniti da Bog nije stvorio čovjeka, da mu se čovjek moli i da čovjek posti. Onaj razlog zašto je Bog stvorio čovjeka je da čovjek hoda sa njim i da bude sa njim. Tu stvar vidimo u Henoku gdje riječ kaže da je Henok hodao sa Bogom i da Bog ga je uzeo sebi. Ne kaže riječ da se Henok molio Bogu i da ga je Bog uzeo, nego riječ kaže da je Henok hodao sa Bogom i da ga je Bog uzeo sebi. Znači, stvari koje smo prošli u prošloj temi bila je ta da su ljudi u biti prinosili Bogu nekakve darove, pokušavali su na nekakvi način privući Božju naklonost, jel tako? Hebrejska riječ za naklonost i riječ milost su osjećanje i šarom. što znači da su oni pokušavali izvući od Boga njegovo suosjećanje, njegovu naklonitost, ali koliko god oni to činili, oni to doslovno nisu mogli uspjeti napraviti kako spada. I u početku, u startu, Abel je to uspio i uspio je na način da je dao najbolje što je imao. Na takav način je on privukao Božju pažnju. Sad ima jedna zanimljiva stvar, znači oni koji proučavaju pismo i neke stvari u biti možete malo provjeriti, ljudi su praktički prinosili darove u Starom Savezu. I sad čitamo izlazak 25 od 1 do 8. Znači, riječ kaže ovako. Jahve reče Mojsiju, reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca. A primajte ove darove. I sad se nabrajaju darovi. Zlato, srebro i tuč, ljubičasto crveno, i tamno crveno predivo i prepredeni lan, učinjene ovnojske kože, pa fine kože, bagremovo drvo, ulje za svjetlo, mirodije za ulje pomazanja i miomirusno kađenje, oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplečak i naprasnik. Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Izlazak 25 od 1 do 8 je početak Mojsijevog šatora kad je Bog u biti pozvao Mojsija van iz Egipta i u, u biti u izlasku 25 počinje Mojsijev šator. I ima jedna vrlo zanimljiva stvar kod Mojsijev šatora, a ta stvar je u biti, znači ja bih vas molio da si to malo proučite, oni koji imaju vremena, znači da pročitate postanak od početka do Mojsijevog šatora. Da pokušate naći znači poveznicu između darova koji su ljudi prinosili Bogu i da li se na te darove stavljao grijeh. Sad ćete vidjeti jednu stvar. U početku su ljudi prinosili Bogu dar i žrtvu, ali do Mojsijevog šatora nije bilo da je grijeh došao na žrtvu, nego je doslovno bilo oproštenje. Kad pogledate do Mojsijevog šatora, ljudi su tražili Božji oprost i Bog je rekao, ja ću vama oprostiti vaš grijeh. To je doslovno bilo od postanka do Mojsijevog šatora. Ali u Mojsijevom šatoru se dogodilo nešto vrlo zanimljivo. Bog je počeo tražiti darove i rekao je, želim da mi sagradite prebivalište, znači Mojsijev šator, ali u tome kad su oni prinosili kad su oni prinosili darove, Bog je napravio jednu vrlo zanimljivu stvar. Po prvi put se spominje da su svećenici koje je Bog postavio položili ruke na taj dar ili žrtvu i prenijeli su grijeh na žrtvu. Da, ali kad se uspostavio, znači, Mojsijev šator, znači, Aron je bio izabran, znači, Mojsijev brat, i njegovi sinovi su bili izabrani da budu svećenici. Oni su trebali polagati ruke na žrtve i očito su oni prenosili grijeh na žrtvu i po prvi put se spominje takvo što. Takvo što ja nisam našao prije. Ispada da je Bog u biti, kad su ljudi tražili Božji oprost, da je on njima rekao, ja vama opraštam vaš grijeh. Ali sa grijehom još uvijek nije nešto bilo. Grijeh je očito još uvijek bio tu negdje. Ali kad je došao Mojsijev šator, oni su položili svoje ruke na žrtvu i grijeh je prenesen na žrtvu i doslovno riječ počinje objašnjavati da su se grijesi počeli prinositi na žrtvu. I to čitamo u biti u izlazku 29.10. Znači, izlazak 29.10 kaže ovako. Dovedi zatim junca pred šator sastanka, pa neka Aron i njegovi sinovi stave ruke juncu na glavu. Ovo je prvi stih u Starom Savezu gdje se spominje doslovno da su oni počeli znači, prenositi grijeh na žrtvu. Zanimljiva stvar je ta da su to bili darovi koji su oni prinosili Bogu. Bog je napravio jednu vrlo zanimljivu stvar. Od darova koji su oni prinosili Bogu, Bog je okrenuo stvar i Bog je u biti počeo stavljati grijeh na to. Jer tako, znamo da je tako išlo. Jer žrtva je u biti bio dar Bogu i dar Bogu je morao biti savršen. I on je rekao, ja želim da ono što meni prinosite bude savršeno bez mane i na onom mjestu kaže, vi meni prinosite oskvrnjeni kruh, zaraženi kruh od prokledstva i kasnije je rekao, šta god prinosiš meni, prinosi savršeno. Jer tako, znamo da se ono što se prinosilo u Starom Savezu, to je doslovno moralo biti savršeno. Jer tako, i kad čitamo Hebrejima 10, 4 do 12, znači riječ kaže ovako, jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijehe. Zato on, ulazeći u svijet, veli, žrtve i prinos ne mileti se, nego si mi tijelo pripravio. Paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh, evo dolazim, u svitku knjige piše za mene, vršiti Bože volju tvoju. Pošto gore reče, žrtve i prinosi, paljenice i okajnice, koje se po zakonu prinose, ne ti se i ne sviđaju, veli zatim, evo dolazim vršiti volju tvoju. Kaže, dokida prvo da uspostavi drugo. Šta je Bog kino? Znači, ono što su oni radili u Starom Savezu, kaže, Bog je ukino i uspostavio je nešto drugo. Kaže, krv bikova i jaraca nikako ne može odnesti grijehe svijeta. I grijeh je i dalje ostajao, iako je dio grijeha odlazio, ali grijeh se non stop množio. Osuda je bila cijelo vrijeme prisutna. Zato što je došao zakon i zakon je rekao ti si kriv. Bog je uspostavio zakon po Mojsiju i zakon je došao i po zakonu ti ako prekršiš samo jednu stvar, ti si bio kršitelj cijelog zakona i ti si se smatrao doslovnom krivcem. Ima jedna vrlo zanimljiva stvar, a shvatit ćete jednu stvar, da riječ pravednost kao da nema nikakve veze sa vjerom. Riječ pravednost kao da nema nikakve veze sa vjerom. Riječ pravednost ima veze sa odvjetništvom sa odvjetništvom i u tim vodama. Mi to znamo, da je riječ pravednost ili si opravdan ili si kriv pred sudom, ti si pravedan ili si kriv. U ovom slučaju zakon Boži te osudio, ti si bio kriv pred Božim tronom, da si prekršio sve. I Bog te doslovno smatrao nepravednikom pred njegovim licem i ti doslovno, ako si bio, oni koji razumiju stari savez, ti doslovno ako si bio, živi u starom savezu, ti doslovno nisi imao šanse. Ja ne znam ili vi to razumijete. Čovjek koji živi u starom savezu nije imao šanse. Zato što riječ kaže, ako se pravednik jedva spašava, grešnik gdje da se pojavi. Što znači da ti si doslovno trebao i tekako studirati Toru, i biti i tekako u Božjem zakonu da bi to vršio. Ali praktički, ako bi bio svemu tome, ti doslovno nisi mogao ostvariti to. I na ovom mjestu kaže Bog, ono što vi meni prinosite, darovi, sve što vi činite najbolje od sebe, kaže, meni to nije ugodno. I onda kaže ovako, on dokida prvo u starom savezu i uspostavlja drugo. I drugo je, kaže ovako, u toj smoj volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. I svaki je svećenik u Starom Savezu dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi žrtve. Znači non stop su morali prinositi žrtve. Koje nikako ne mogu odnijeti grijeha. Koliko god se oni trudili, kaže grijeh nije mogao biti odnesen. Ali pazite ovo izjavu. Ali ovaj, to jest Krist, pošto je prinio samo jednu jedincatu žrtvu, samo jednu žrtvu za grijehe, kaže, zaovijek sjedne s desna Bogu. Sve žrtve koje su oni prinosili, žrtvava je bilo čudo, pogotovo kad se Salomon hram gradio i koliko, su, koliko je Salomon prinio žrtava i to su bili, kaže, znači potoci krvi i tih stvari. On kaže, on je prinio samo jednu žrtvu jednu savršenu žrtvu koja je odnila sve grijehe svijeta. Znači, ova tema se zove dar pravednosti. Znači, nastavljamo dalje u Rimljanima, znači 5, 12 do 19. Znači, Rimljani 5, 12 do 19 kaže ovako. Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh, znači to smo prošli bili, po Adamu je ušao u kozmos grijeh. I po grijehu je, kaže, ušla smrt. I kaže, i time što svi sagriješiše, na sve ljude je prešla smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh nije ubrajo kad nije bilo zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji nisu sagriješili prekršajem sličnim kao Adam koji je pralik onoga koji ima doći. I onda kaže jednu vrlo zanimljivu stvar i kaže ovako, ali sa darom nije kao i sa grijehom. I sad slušajte stvari. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. I kaže ovako, i dar, to nije kao kad je ono jedan sagriješio i sad kad pazite ove stihove, ovo su odvjetnički stihovi. Sad ćete paziti riječi. Jer presuda, presuda je odvjetnički izraz. Jer presuda nakon jednog grijeha je postala osudom. Ovo su odvjetnički izrazi. Presuda i osuda, kad je neko osuđen, to su odvjetnički izrazi. Puno ljudi ne obraća pozornost na to. Jer presuda nakon jednog grijeha je postala osudom, a dar nakon mnogo grijeha je postao opravdanjem. U istinu, ako grijehom jednog smrt zakraljeva, po jednome mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti kraljevati u životu po jednome Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu, tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje, na život. Doista, kao što su neposlušnošću jednog čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i poslušnošću jednog mnogi postati pravednici. Kad pročitate ove stihove i kad pročite ove stihove, znači mi smo rođeni u 2000, u biti ne, sad je 2018, ali smo rođeni u ovom stoljeću u kojem smo rođeni. Mi možemo reći jednu stvar, da mi nismo sagriješili. Sad ću vam reći zašto. Zato što mi nismo počinili prvi grijeh. Zato što su Adem i Eva počinili prvi grijeh. Ali postoji jedan problem koji mi svi zaboravimo. A taj problem je taj da smo mi bili u Adamu. Sad, puno ljudi ne razumije kako to da smo mi bili u Adamu. Znači, stvar je vrlo jednostavna. Ja sam bio u svome ocu i moj otac je mene napravio. A moj otac je bio u mome djedu. Je tako? A moj djed je bio u svome ocu. I svi oni su zajedno i mi svi zajedno smo bili u Adamu. Kad je Adam sagriješio, mi smo svi sagriješili. Što znači da svi oni koji su bili u Adamu su bili krivi. Istu stvar možemo to prenesti na ovakav način, znači nešto što je moguće da vrlo dobro, vrlo brzo dođe u Hrvatsku. Kad čovjek ima dug, i ako dođe taj zakon, moguće je da dug pređe na njihovu djecu. Što znači da ako je tvoj otac sagriješio i dužan je da će dug preći na tebe, ti ćeš reći, ali ja ga nisam napravio. Ali ne, dug je prešao na tebe. Ista stvar je u biti sa cijelim svijetom. Kad je Adam pogriješio, svi smo pogriješili i svi smo bili krivi pred Bogom. Kad okrenemo jednu drugu stvar, riječ kaže ovako, ako smo neposlušnošću jednog čovjeka, Adama, svi postali grešnici, kaže ovako, tako će i poslušnošću jednog čovjeka svi postati pravednici. Jer to kaže riječ. Da ćemo poslušnošću jednog čovjeka svi postati pravednici. Ako krenemo prvu stvar da smo mi svi bili u Adamu, da smo svi bili grešnici. U kome smo danas? Ako smo u Kristu, onda smo pravednici. Što znači, ako smo mi rođeni od duha, to znači da smo mi pravednici. Jer tako, mi svi imamo taj problem, a taj problem je da ljudi imaju taj problem sa pravednošću. Bez obzira što smo mi opravdani, ljudi još uvijek nose osudu sa sobom. Zato što neprijatelj jako dobro zna da u biti, kad ti dođeš pred Boga, prvu kartu koju će on odigrati, on će reći ti nisi pravedan, ti si nepravedan i ti nisi dostojan da dođeš tako pred Boga. To je prva karta koju neprijatelj igra. Prva karta. Prva temeljna stvar molitve je da smo mi primili pravednost besplatno i da mi više ne možemo znači, učiniti ništa da tu pravednost zaradimo. Jeste vi tog svjesni? Bez obzira što vas pismo uči sve i svašta, ljudi još dan danas toga nisu svjesni. Dan danas nisu toga svjesni. I taj mentalitet se cijelo vrijeme proteže, proteže, proteže, gdje čovjek misli da mora nešto izmoliti. Znači, tema se zove molitva. Korijen molitve je pravednost. I većina ljudi misli da mora nešto izmoliti od Boga i da mora moliti Boga da to dođe. Jer ako neće moliti Boga, Bog neće ni dat. Da tako? I onda, kad čovjek pomisli, pa ja sam nepravedan, pa zašto bi mi Bog uopće dao? I onda čovjek kaže, pa zašto bi molio? I onda jednu drugu stvar stavi se čovjek kaže ovako, ako je Bog neovisan o meni i ako vlada nad svima, zašto bi mene poslušao? Je tako? Bog će ovak ja ću njega moliti jedno, a on će ovak napraviti šta hoće. Pa šta može moja molitva učiniti da Bog promijeni mišljenje? Najvjerojatnije ćemo obrađivati molitvu minimalno deset tema. Zato što ja vidim da ljudima treba temelj da shvate kako da mole i kako da traže neke stvari bez osude i bez toga, ono što smo ja i Džani pričali, kad dođeš u crkvu, najmanji sastanak je molitveni sastanak. Ni nema ga na kraju. Taj sastanak se osipa. A osipa se iz razloga što ljudi u biti ne znaju kako da mole, i onda kad dođu molit, onda kaže ovaj bolje moli od mene, pa šta da kažem Bogu, pa moje riječi nisu bitne i na kraju čovjek ne zna kako da se izrazi uopće kroz molitvu i jednostavno odustane od svih tih stvari. A još na kraju najbolja stvar je o tome što kad čovjek počne molit i onda vidi da se stvari ne događaju i onda kaže pa zašto bi molio? I onda primjer recimo neki ljudi mole deset godina neke stvari i boje se sami sebi priznat da se njihova molitva nije ostvarila. tako? I onda se izvuče onaj stih gdje kaže Bog odgađa tvoju molitvu, čekaj. Je tako? Ali ima puno stvari zašto se neke molitve ne manifestiraju. Ok, znači čitamo dalje jednu vrlo zanimljivu stvar i nadam se da će vam to sjest znači u uho, u srce i da će vam ostati jako, jako duboko. I ta stvar je u biti o čovjeku koji se zove Šimun bavio vraćarstvom. Taj čovjek je vrlo zanimljiv i sad svi, svi bi njega osudili, jer znamo šta je Šimun napravio, ali Šimun ima jednu vrlo zanimljivu stvar i vrlo zanimljivu pozadinu i po meni, ja da sam bio u Šimunovo vrijeme i većina nas, moguće da bi mi slično razmišljali. Znači, dijela 8, 9 do 24. Kaže ovako, čovjek se neki imenom Šimun u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčarivao narod tvrdeći da je on neki veliki. Priklanjao mu se malo i veliko te govorilo, ovo je snaga Božja zvana velika i priklanja mu, se jer ih je duže vremena občarivao svojim vrađbinama. Ali kad povjerovaše Filipu koji navešćivaše evanđelje o kraljestvu Božjem i o imenu Isusa Krista, Krstili su se muževi i žene. Povjerova i Šimun te se krsti i ostao s Filipa. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđeše i pomoliše se za njih da bi primili duha svetog. Jer još ni na koga od njih nije ne bijaše sišao. Bijehu samo kršteni u ime gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu duha svetog. Kad Šimun vidje da se polaganjem ruku apostolski daje duh, ponudi apostolima novac govoreći dajte i meni tu moć da svako na koga položim ruke primi svetog duha. Petar mu reče novac tvoj zajedno sa tobom propao bi kad si mislio dar Božji novcima steći. Nema tebi ovdje dijela ni udjela jer tvoje srce nije pravo pred Bogom. Obrati se od te opakosti i moli Boga ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga. Kad proučite ove stihove, prva stvar koju ćete vi napraviti je reći ovako. Šimun je bio vraćar i odmah bi, bi osudili tog čovjeka. Je tako? Šimun je bio vračar. A kad uzmete jednu drugu stvar, da je Šimun, u biti se ovdje spominje Samarija i spominje se Jeruzalem, što znači da je Šimun i tekako bio upoznat sa Božim zakonima i riječ kaže u biti da onaj koji se bavio time da je trebao biti kamenovan. Je tako? Znamo da onaj koji prizivo duhove i koji bi se bavio vrađbinama, taj bi bio kamenovan. Ali Šimun je prodao svoje stvari da on to radi kroz Boga, je tako? I da su ljudi počeli govoriti ovo je snaga Božja zvana velika, je tako? Kad je Šimun vidio apostole i kad je vidio da se Sveti Duh daje tako, prvu stvar koju je Šimun napravio, šta je Šimun htio? Ponudio je novac, jel tako? Htio je kupiti taj dar. E sad, po mome razmišljenju, šta vi mislite zašto je Šimun htio kupiti dar? Da. A šta bi vi napravili kad bi ja vama rekao ovu jednu stvar? Šta vi mislite, da li je crkva bila korumpirana u to vrijeme? Šta mislite, da li je crkva bila... Znači, kad se vratimo nazad u neke stvari, da Krist kad je došao u hram i on je rekao, vi od hrama činite pećinu razbojničku, a moj dom bi se trebao zvati dom molitve. Jer tako. Kad pročitate malo Stari Savez i kad proučite jednu stvar, kad smo čitali sad od Mojsijevog šatora nešto se dogodilo u Mojsijevom šatoru. Šta se dogodilo? Ljudi su počeli prinositi darove Bogu, jer tako? Ne bi li se Bože lice nekako umilostivilo? Ali je Bog rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Rekao je ovako, kad ljudi meni prinose darove, kaže vi primite te darove, jer su ti darovi išli svećenicima. Jel tako? I onda dio darova je išao svećenicima, a dio se spaljivo i prinosio Bogu kao žrtvu. Što govori da su svećenici živjeli od darova koje je narod prinosio. Jer tako? I onda na jednom mjestu vidite gdje kaže riječ, kaže, kaže u zemlji je nered, ubojstvo, ovo, i onda kaže svećenici svako hlepi za svojim dobitkom, za darom. I onda kaže svećenike su postavljali na uzvišice kako je ko koga plaćao. Čitali smo Stari savez. Što znači da si ti doslovno u Starom savezu, ako si imao novaca, mislim u današnje vrijeme, sam čuo priče isto je tako, ti si doslovno mogao potplatiti nekog da dođeš na nekakvu poziciju i mogu si kupiti. Jer tako, kad je Šimun vidio sve te stvari, kaže da je Šimun htio kupiti, ali je naletio na krive ljude doslovno je rekli na krive ljude. I apostoli prvi su njemu doslovno rekli ti ne možeš kupit od Boga dar. Ne možeš kupit od Boga dar. Zašto sam vam to naglasio? Zato što još uvijek u našim životima mi mislimo da mi možemo nešto zaslužiti kod Boga, ali mi ne možemo zaslužiti i ne možemo kupiti. Da smo živjeli u starom savezu, mi bi doslovno to mogli na neki način. Mogli bi se truditi svi našim silama da prinosimo nekakve darove i onda bi mogli Bogu reći ja sam ti prinio najbolje od svoje stoke, prinio sam ti i to je naj... Ali ti danas, ti to više ne možeš. I riječ kaže da Krist kad je došao, kaže da je ukinuo to. Kaže, ukinuo je ovo prvo da bi uspostavio ovo drugo. Još uvijek u svim poganskim religijama i u ono vrijeme je vladao taj mentalitet znači prinošenja darova i prizivanja svojih bogova. To znate. Kad čitamo prva kraljevima 18.24. do 29, znači riječ ide ovako. Vi zazovite ime svoga Boga, a ja ću zazvati ime Jahvino. Bog koji odgovori ognjem pravi je Bog. Sav narod odgovori, dobro, Potem reče Ilija prorocima balovim, izaberite sebi jednog junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zovite ime svoga Boga, ali ne stavljajte ognja. Oni uzeše junca koji, se, koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Balovo od jutra do podne govoreći, o Bale, usliši nas, ali nije bilo ni glasa ni odgovora, iskakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili. U podne im se Ilija naruga i reče, glasnije vičite, jer je on Bog. Zauzet je, ima posla ili je na putu, možda spava, pa ga treba probuditi. Ali oni okrenuše vikati još više glasnije i parati se noževima i sulicama kako je njih običaj, sve dok nije ih oblila krv. Kad je prošlo podne, Pali su u bunilo i bijesnili sve dok nije bilo vremena da se prinosi, prinese žrtva. Ali nije bilo nikakva glasa, ni odgovora, ni znaka da ih tko god sluša. U poganskim religijama su ljudi pokušavali činiti sve i svašta da bi okrenuli svoga boga u njihovu korist. To znate, da su ljudi prinosili darove poganskim bogovima, prinosili su žrtve, ne bili oni osjetili da njihov bog njih sluša. Šta mislite, da li kršćani dan danas imaju isti problem s tim? Ja ću vam reći ovako. Ja sam bio na molitvi. Nebitno koja zajednica. Kad ja dođem na nekako mjesto, prvo pitanje pitam, zašto sam ja na ovom mjestu, da li sam ja trebao biti na ovom mjestu i koja je moja svrha na ovom mjestu. Molitva je krenula. Ja sam pitao Boga šta ja ovdje radim. I čekao sam da, da čujem da mi kaže. Bog je šutio, što mi je bilo čudno. Nakon toga je krenula molitva. Molitva nije bilo od Svetog Duha. To su naši braće i sestre kršćani. Oni su se počeli moliti ja sam se čudio zašto se Sveti Duh ne pokreće. U jednom trenutku ja sam imao viziju i došao mi ovaj stih. Došao mi taj stih. Znači, oni su pokušavali priznat Boga na svoj način, ali to sve je bilo tjelesno. Što znači da mi i dan danas imamo problem s tim da mi želimo Boga prizvat i mi želimo nekako sa svojom pravednošću, svojom snagom okrenuti Boga da nas Bog sluša. I dan danas se to pojavljuje kod sviju nas. Zanimljiva stvar je recimo kad je Jona bio na brodu, jel tako? Šta je Jona napravio? Prva stvar je pobjegao od Boga, kad mu je Bog rekao da je evangelizirat. Druga stvar, završio je sa poganima na brodu i pogani kad su shvatili da se nešto događa, šta su napravili? Rekli su ko je naljutio Boga? Ko je od vas kriv i ko je naljutio Boga i šta mi moramo učiniti da bi se to smirilo? I bacili su Jonu u more. Pogani su to istu stvar radili. Znači oni su istu stvar radili sa žrtvama, ne bi li se Bog umilostivio. Kad se nekakav nered događao u nekakvim plemenima, vulkan je izbio, oni su svi rekli Bog nas kažnjava, moramo nekako umilostiviti Božje lice. Jer tako, svi su to radili u Starom Savezu i sve poganske religije su to radile. Kad čitamo Ivan 9, 24 do 31, riječ kaže ovako. Znači, ovo je evanđelje po Ivanu. Je li tako? Ivan 9, 24 do 31. Kaže ovako. s stoga po drugi put čovjeka koji biješe slijep i kaže mu, podaj slavu Bogu, mi znamo, koje, mi znamo da je taj čovjek grešnik. Znači, ovi stihovi govore kad je Krist u biti ozdravio slijepca koji je bio slijep od rođenja. I kaže, znači, svećenici su rekli vak, mi znamo da je taj čovjek grešnik. O kome oni govore? O Kristu. Oni govore o Kristu. Znači, svećenici su optužili Krista i rekli su mu, mi znamo da je taj čovjek grešnik. Na to im ono odgovori. Je li grešnik? Ja ne znam, ali jedno znam. Slijep sam bio, a sada vidim. Rekuše mu opet, šta ti učini, kako ti otvorio oči? Odgovorim, već sam vam rekao i ne poslušate me. Šta opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi njegovim učenicima postati. Na to ga on izgrdiše i reče, mu, reče im, ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Jer pazite ovu stvar. Ti si, kaže, učenik Krista, ali mi smo učenici Mojsija. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je. Odgovorim čovjek, pa to je jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Pazite ključan stih. Znamo da Bog grešnike ne uslišava. Pročitat ćemo još jedan put. Znamo da Bog grešnike ne uslišava, nego je li tko bogobojazan i vrši njegovu volju, toga Bog uslišava. Ok. Jer vi znate da je bio Stari Savez? Bravo. Evanđelje po Ivanu i sva četiri evanđelja su dio Starog Saveza. Do onog trenutka kad se počinje spominjati križ, žrtva, kad je to učinjeno, kad je uspostavljen novi savez na križu, od tuda kreće novi savez. Ali ovo još uvijek stari savez, jer Krist je još uvijek živ. Krist je još uvijek živ. I čovjek kaže, mi znamo da Bog grešnike ne uslišava. I tu stvar, znači, možemo naći puno puta u starom savezu. Ti ako si bio grešnik, pred Božim očima, ti doslovno nisi imao šanse. Ali doslovno nisi imao šanse. Ti si morao vršiti Božju riječ postotno, ako nisi vršio Božju riječ, ti nisi imao šanse. I riječ kaže, kaže, ako se pravednik jedva spašava, kaže grešnik, takav gdje da se uopće pojavi, tak, kaže, takav se uopće ne može pojaviti. Ok, kad čitamo Rimljanima 10, 2 do 4, znači riječ kaže ovako, znači poslušajte sad ovo jako, jako dobro i urežite se jako, jako duboko u svoju dušu. Rimljanima 10, 2 do 4. Stih ide ovako. Ja svjedočim za njih. Oni imaju revnost Božju, ali ne u pravom razumijevanju. Pazite stih. Ja svjedočim za njih. Oni imaju revnost. Oni su revni. Oni su organizirani. Oni su revni. Kaže, oni su ustrajni u onome što rade. Ali ne u pravom razumijevanju. Ne priznajući doista Božje pravednosti i tražeći uspostaviti svoju pravednost, pravednosti se Božjoj ne podložiše, jer dovršetak je zakona Krist na opravdanje svakome tko vjeruje. Što govori jednu drugu stvar. Mi ne možemo više nikad, ali doslovno nikad, zaslužiti Božju pravednost očišćenje i opravdanje. Ja ne znam jesmo mi tog svjesni. Mi to ne možemo zaslužiti. Znači, s tim je gotovo. Znači, šta god mi učinili, mi to više ne možemo postići. I to niko nije mogu postići osim Krista. Kaže Krist da je On pravednost i da je On nama poklonio tu pravednost. Tema se zove molitva. I korijen molitve je pravednost. Pravednost nema nikakve veze s vjerom. Jer pravda dolazi iz prava, ima veze sa odjetništvom. Presuda, osuda, to su pravne riječi. Presuda, kada je neko kriv, to su pravne riječi osuda, kada je čovjek osuđen. Pred Božim licem mi smo svi bili osuđeni. Da smo krivi, da smo prekršili njegovu univerzalnu riječ koja vrijedi za sav svemir i mi smo bili krivi. I mi nikako se nismo mogli opravdati za to. I dan danas, ako mislite da možete sa svojim dijelima nešto napraviti odmah u startu to pokušajte izbaciti. Korijen molitve je pravednost. Pravednost, kaže, darovana u Kristu. To je dar. Jedna zanimljiva stvar u vezi tog dara je da je taj dar dupli. Ali doslovno dupli dar. Jer znate zašto? Zato što su ljudi u Starom Savezu prinosili Bogu darove. I Krist je u biti dar. Ali sad, pa, ali sad pazite stvar, Krist je u biti dar. Krist je u biti prinio samog sebe kao dar Bogu. Ali Krist je vremen dar čovjeku. Dar na dvije strane. I u biti zato što je savršen, mi smo primili njegovu pravednost. Što znači da smo mi opravdani. Što znači da molitva, u molitvi mi imamo nekakvo zakonsko pravo da tražimo od Boga neke stvari. E sad, stvari koje ćemo proći u budućnosti sa sljedećim temama, kako se postaviti u nekim stvarima, nemojte misliti da ja naglašavam da ne bi neko izokrenuo moje riječi, jer dosta ljudi zna izokretati ove stvari, da ja naglašavam da mi jesmo pravednici, pa da to znači da nikad ne možeš reći da si pogriješio i takve stvari. Ne. Riječ kaže da smo mi opravdani i pravedni pred Bogom i to je dar. Da mi oproštenje očišćenje i pravednost ne možemo nikad zaslužiti. Što god mi učinili. Znači, to u startu možemo zaboraviti. Tako da, kad dolazimo pred Boga, ako smo pogriješili sa nekakvim stvarima, prva stvar koju trebamo znati je ta da je nama oprošteno. I da je Bog nas učinio njegovim sinovima kćeri. ako smo mi njegovi sinovi kćeri, to znači da mi imamo nekako zakonsko pravo. Jer tako, ako imamo nekako zakonsko pravo kod oca, to znači da i mi nešto dobijemo. Jer tako. Druga stvar, pošto je ovo sve pravna stvar, jedna zanimljiva stvar da savez u biti znači oporuka, to znate. Što znači oporuka. I kaže da oporuka vrijedi u biti jedino kad neko umre. I kaže Krist je umro i oporuka je važeća. I oporuka je ta, kaže da smo mi naslijedili od svoga oca po njemu sve. Znači ovdje ćemo završiti pa ćemo ući u molitvu, ali da znate da pravednost nemojte nikad pokušati zaslužiti. Opravdani ste.